شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين حضار بسیار ارجمند و گرامی قدر در این محفل و مجلس معنوی علمای بزرگوار و اساتید عظیم و شعنی هستند که باید از سخنان این بزرگواران استفاده بشه و الله شما استفاده خواهید کرد و مطالب ارزنده و زیبایی هم تا الان سخنرانان عزیز و بزرگوار ایراد فرمودند سرودهای پیامدار و معناداری خدمت عزیزان عرضه گشته دعا بفرمایید خدای تبارک و تعالی به همه ما توفیق عمل عنایت بفرماید ما در فرهنگ دینی و فرهنگ اسلامی یک سری واژه و کلماتی را داریم که جایگاه ویژه و خاصی برای امت اسلامی دارند ما وقتی قرآن عظیم الشأن را مطرح میکنیم پیامش اینه که همه رفتار و کردار و زندگی و حیات و ممات ما باید در پرتو قرآن اداره بشه و ما با قرآن زندگی بکنیم و با قرآن از این دنیا بریم ما وقتی با کلمه سنت و با کلمه رسول در فرهنگ دینی مواجه میشیم از یک طرف احساس میکنیم که رسالت و نبوت یعنی تفسیر عملی قرآن و قرآن زنده و متحرک و از طرف دیگر وقتی ما با این واژه مواجه میشیم احساس میکنیم که بعد از پروردگار محسن اعظم ما انبیاء علیهم والسلام و بالاخص حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم هست چون ما فیوزات الهی ما به واسطه حضرت رسول صلی الله علیه وسلم آشنا شدیم و هنگامی که واژه صحابه و اهل بیت به زبان ما جاری میشه ما را با این حقیقت آشنا میکند که همون گونه که حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بر ابناء بشر و بر جمیع مخلوقات ارجحیت و برتری دارد و الله تبارک و تعالی به او برتری بخشیده به خاطر اینکه واسطه غیب و واسطه وحی و واسطه فیض بین الله و بین سایر انسان ها گردید البته این کلمه ای که من به کار میبرم به معنای اون قانونی است که پروردگار برای انزال کلام خودش و پیام خودش در بین سایر انسانها به کار برده و الا در غیر از این مورد خاص الله تبارک و تعالی به صورت عام همه انسان ها رو میفرماید ادعونی استجب لكم». یک رابطه عامی انسان ها با ذات رب العالمین دارند که در اون رابطه عام هر انسانی میتواند با پروردگارش مستقیم و بلا واسطه ارتباط برقرار بکنه ما در نماز هر روز این کار را میکنیم و یک واسطه و یک ارتباط خاصی است که الله تبارک و تعالی بین خدا و بین انسان هست و اون پیام الهی و کلام الهی و فرامین پروردگار که عموما خدای تبارک و تعالی این ارتباط را به وسیله انبیاء علیهم السلام و و اینکه من میگم واسطه فیضه به این معنا ما وقتی با اصطلاح و با کلمه صحابه و اهل بیت مواجه میشیم همین ارتباط ارتباط نسبی بین ما و بین حضرت رسول صلی الله علیه وسلم این انسان قرار گرفت ہمن طوری کے حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم محسن بشریت ہس صحاب حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم محسن امت اسلامی چون قرآن عظیم الشان و سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ گفتہ رہا زیبا و گران بہائے نبي مكرم اسلام صلى الله عليه واله وسلم به این انسان ها به صحابه و اهل بیت به نسل های بعدی به تابعین و تبع تابعین و حلم مجر این سلسله ادامه پیدا کرده تا امروز به من شما رسیده ولذا این انسان ها در واقع محسنان این امت هستند الله تبارك وتعالى در قرآن عظیم الشان و همچنین در سیرت و سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم جایگاه صحابه را در بین امت جایگاه ویژه‌ای بیان کرده من شما شبانه روز در قرآن این آیه را تلاوت میکنیم کنتم خیر امت اخرجت للناس هیچ وقت از خودمون سوال کردیم که این آیه بر کیا نازل شد درسته که مفاهیم قرآن عظیم شان عامه و به صورت عام همه افراد امت را شامل میشه و اون وظیفه امر به معروف و نهی از منکر را الله تبارک و تعالی تا قیام قیامت بر همه امت گذاشته اما مخاطبین اولین این آیه صحابه رسول اکرم صلی الله علیه وسلم کنتم خیر امت اخرجت این امت وقتی در مقایسه با کلمه امت وقتی مقایسه با سایر امم و با سایر ادیان میشه شامل همه امت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم امت اجابت میشه و وقتی این کلمه در مقایسه آهاد امت حضرت رسول صلی الله علیه وسلم میشه این خیریت شامل صحابه است یعنی يعني نقطه اول شامل صحابه و اهل بیت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم چون اونها در لحظه حضرت رسول صلی الله علیه وسلم را یاری کردند که در عالم اسباب حضرت رسول صلی الله علیه وسلم یار و یاوری نداشت اعتمادش بر ذات رب العالمین بود و در عالم اسباب حضرت رسول صلی الله علیه وسلم تک تنها بود اما در اون عالم تنهایی و بیکسی حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها ایمان آورد در اون عالم رعب و وحشت حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ایمان آورد در اون عالم محاصره حضرت علی رضی الله تعالی ایمان آوردن و بریم جلوتر اون فضا را در نظر بگیریم و ایثار گذاشت قربانی صحابه را هم در نظر بگیریم و خدا چه ذات شاکری است اگر من شما را الله تبارک و تعالی به شکر گذاری دعوت میکنه و ما را میگوید که شما باید نعمتهای پروردگار را شکر گذار باشید الله تبارک و تعالی هم از بندگان صالح خودش در قرآن عظیم الشان تشکر میکنه معیار ایمان مقبول بشریت و امت اسلامی را ایمان صحابه قرار فان آمنوا بمثل ما آمنتم فقد اهتدوا اگر بقیه افراد امت همانند ایمان صحابه به خدا ایمان آوردن و به رسول را اتباع کردن و بر احکام الهی عمل کردن اونها هدایت یافته هستند و بعد در سوره بقره میفرماید و اذا قیل لهم آمنوا کما آمن الناس اون ناس اون روزی که خدای تبارک و تعالی ایمان اونها را معیار ایمان مقبول قرار میده کیا بودن صحابه رسول اکرم صلی الله علیه سلم این دیدگاه قرآن عظیم الشان نسبت به عموم صحابه نسبت به همه اصحاب رسول اکرم صلی الله علیه وسلم درسته که اصحاب پیغمبر در بین خودشون تفاوت درجات دارند همونطوری که انبیاء علیهم والسلام در بین انبیاء تفاوت درجه هست قرآن عظیم الشان تفاوت رتبه انبیاء علیهم والسلام را میفرماید که تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض صحابان انجوريا اما وقتی ما این های شاخص و بزرگوار و مؤمن را در نظر میگیریم با سایر امت برجستگی اونها از اینجاست که قرآن عظیم الشان در جاهای مختلف چندین آیه را الله تبارک و تعالی در وصف صحابه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وجارانه متبعين اهل بيت أهل صلى الله عليه وسلم بيان کر قرآن جاء دیگری می فرماید وكذلك جعلناكم امة وسطا للناس لتكونوا شهداء على الناس خطاب أولي ومخاطب أولي إن آيهم صحابي صحابه رسول أكرم صلى الله عليه وسلم والإن این آیه من خدمت شما تلاوت کردم این آیه پیامی دارد علاوه بر اینکه جایگاه و عظمت اصحاب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را بیان میکنه پیام رستگاری در این آیه نهفته است یعنی اگر الله تبارک و تعالی در قرآن عظیم الشان و اگر نبی مکرم اسلام در گفتارهای گوهربار خودش این افراد را مورد ستایش قرار داده این جماعت را مورد ستایش قرار داده به خاطر ذات اونها نبوده به خاطر قومیت اونها نبوده به خاطر نژاد اونها نبوده به خاطر موقعیت اونها نبوده به خاطر جغرافیای منطقه اونها نبوده بلکه به خاطر این اوصاف بود به تعبیر دیگر امروز هم اگر انسانی و انسانهایی در وجود خودشون این آصاف را احیا بکنند مورد ستایش پروردگار قرار گرفت گرچه صحابه یک ویژگی دارند که اون ویژگی مخصوص اونهاست و اون مقام صحابیت کلمه زیاد به کار میره و شما با اصل این کلمه آشنایید ملت با اصل این کلمه آشنا اما به صورت اختصاصی من عرض میکنم که صحابی به کسی گفته می شود که در حالت ایمان حضرت رسول صلی الله علیه سلم را با چشم خودش دیده ولو اینکه یک لحظه دیده باشه هر اون انسانی که در حالت ایمان حضرت رسول صلی الله علیه سلم را دیده باشد و تا پایان عمر بر اون ایمان باقی مانده و دنیا را با اون ایمان وداع گفته به این شخص میگن صحابی و اصحاب و صحابه که جمعش هست و این را حضرت رسول صلی الله علیه و سلم فضلی بیان کردند و فرمودند که خیر الناس قرنی ثم الذين يلونهم ثم الذين یلونهم فرمود که بهترین انسانها بهترین امت ارجحترین امت اونهایی هستن که در دوران من زندگی کرده یعنی صحابه و اهل بیت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم اهل بیت حضرت صلی الله علیه وسلم اصحاب پیغمبرم هست حضرت علی رضی الله تعالی عنه علاوه بر اینکه پسر اموی حضرت صلی الله علیه سلم هست علاوه بر اینکه داماد رسول اکرم صلی الله علیه سلم هست علاوه از اینکه نسبت سببی و نسبی با رسول اکرم صلی الله علیه سلم هست ولی کلمه صحابه شامل او جون حضرت علی رضی الله تعالی عنه پیغمبر را با چشم مبارک دید بر او ایمان آورد و بر این ایمان از دنیا رحلت لذا اگر یک وقتی این کلمه به صورت عام استعمال شد تصور نشه که صحابه و اهل بیت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم دو مفهوم جداگانه دارن به اعتبار ذات بله ولی به صورت عام اکثریت اهل بیت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم که در حیات طیبه رسول اکرم صلی الله علیه وسلم زندگی کردند و به ایمان آوردن در مفهوم صحابه داخلند حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها هم دختر پیغمبره هم صحابه رسول اکرم صلی الله علیه حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها هم همسر رسول اکرم صلی الله علیه وسلم هم صحابی پیغمبر ولذا قرآن عظیم الشان اونجوری توصیف میکنه که معیار ایمان مقبول را ایمان صحابه قرار میده و پیغمبر اینجوری عظمت صحابه و اهل بیت را بیان میکنه و میفرماید خیر الناس قرنی ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم اما عرض کردم که این آیه ای را که من در خطبه تلاوت کردم این مفهوم خاصی داره و پیام این آیه برای این جمعیت حاضر بعد از 1440 و اندی سال از بعثت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم گذرد. و امروز هم اون روز هم پیام رستگاری همین بود امروز هم پیام رستگاری همین یک خوب دقت بفرمایید سروران گرم من از اون عزیزانی که در بیرون محبته ایدگاه حضور دارند و با توجه به اینکه هنوز مسلح جا داره و این روزها و این ساعات و لحظات کم بگیره انسان میفته استدعا دارم که اونهایی که کار خاصی ندارند به درون مسلح بیاین و از این فضای معنوی و از صحبت علما بهره بگیرند اوصافی که ملاک رستگاری است و به صورت خاص الله تبارک و تعالی صحابه را به اون متصف کرده و امروز برای ما الگوست اون اینه که میفرماید محمد رسول الله الله تبارک و تعالی در کل قرآن عظیم الشان چهار جا حضرت رسول صلی الله علیه وسلم را با نام مبارکش خطاب کرده اینجا خودش پیام خاصی داره اینجایی که میفرماید محمد رسول الله در صلح حدیبیه وقتی حضرت علی رضی الله تعالی عنه به عنوان کاتب بودند و میخواستن سلنامه را بنویسند و نوشتن محمد رسول الله کفار مخالفت کردن گفت اگر ما او را محمد رسول الله میدانستیم که با او بنویسی محمد ابن عبدالله حضرت رسول صلی الله علیه وسلم حضرت علی را این کلمه رسول الله را در این سلنامه خط بزن گفت یا رسول من گوارا نمی کنم حضرت گفت کلمه را نشان بده با دست مبارک خودش خط گرفت ولی قرآن این لقب را این صفت را تا قیام قیامت برای حضرت رسول صلی الله علیه وسلم با نام مبارکش جاویدان کرد و در این آیه در سوره فاتح فرمود محمد رسول الله اینجا به این مناسبات الله تبارک و تعالی نام مبارک حضرت رسول صلی الله عليه وسلم رب به اسم خصوصت و ویژگی اول محمد رسول الله والذین معه اشداء علی الكفار این اشداء علی الكفار گاهی که تعبیر میشه برخی ها که سطحی فکر میکنن معنای تصور میکنن که هر جا صحابه کافری را می میکشتن با همه کفر یک دست دشمن بودن نه معنیش این نیست بلکه صحابه با اخلاق ترین انسان و در تربیت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم اینا تربیت شدن با رحمترین انسان بودن اما این مفهومش مفهوم خاصی نیست اشد و کفار معناش اینه که در مقابل فرمان خدا در مقابل اطاعت از رسول الله در مقابل احیای سنت نبی مکرم اسلام خیشاوندی نسبت نسب فامیل بودن هیچ چیزی مانع اطاعت الله تبارک و تعالی نمیشه معنایش اینه که صحابه با بسیاری با پدران کافرشون با فرزندان کافرشون با خیشاوندان درجه یکیشون که کافر بودن ولی در مقابل فرمان خدا و رسول ایستادن جنگیدن اشده و علی الکفار این معنیش و پیامش اینه که معیار دوستی ما و معیار دشمنی یک انسان مسلمان باید در این باشه که آیا این انسان که من با او دوستی میکنم یا این انسان که انسان با او دشمنی میکنه چقدر چه رابطه ای با دین خدا داره و چند آیا این مطیع دین خداست باید باش دوستی کرد باید باش مهربانی کرد و یا اینکه این مانع دین خداست و با دین خدا مبارزه میکنه دین خدا را عقب میزنه با این باید انسان مبارزه بکنه کما اینکه صحابه این کار را کردن و الله تبارک و تعالی اینجا توصیفش میکنه تعریفش میکنه حضرت ابو بکر رضی الله تعالی عنه فرزندش گفت من در جنگ بدر تو را دیدم ولی به خاطر پدری نکشتم ولی اگر من تو را میدیدم و تو در صف کفار بودی من گردن تو میزدم یعنی رابطه پدر و فرزندی مانع از این نمیشد که من فرمان پروردگار را اجرا بکنم و علی کفار اینها در مقابل دین خدا هر کسی می ایستاد هیچ رابطه و نسب و نسبتی مانع از اجراء فرمان پروردگار نمیشه این یک دو رحما و بینکم اینها با یک دیگه مهربان بودن دو چیز در بین انسانها جاذبه شدید و رابطه عمیقی ممکنه داشته باشه یکی مال یکی همسر ولی شما بیایید و ایثار صحابه را در بین مهاجرین و انصار نگاه بکنید وقتی مهاجرین به خاطر دین خدا مالشون را ترک کردند وطنشون را ترک کردند دیارشون را ترک کردند زن و فرزند را بسیاری ترک کردند و گفتن دین خدا را و خدا و رسول را بر میداریم این سرمایه و ثروت ما و همه را رها میکنیم آمدن وقتی در مدینه طیبه انصار چیکار کردن انصار آمدن بعد از اینکه حضرت رسول صلی الله علیه وسلم عقد مواخات و برادری بین مهاجرین و انصار برقرار کردن بسیاری از انصاری ها آوردن مالایشون را و با مهاجرین تقسیم کردن و بینه این مال که جاذبه شدیدی ممکنه در قلب انسان داشته باشه ولی اینها حاضر شدن فدا بکنن برای دین خدا مالشون را فدا بکنن و بعضی ها تا این حد پیش رفتن که کسانی بعضی ها دو همسر داشتن به برادر مکی خودش به برادر مهاجر خودش گفت اگر شما اجازه میدی از این همسران یکی را انتخاب کن من طلاق میدم و بعد از عده شما ازدواج کن گرچه اونها برای زن برای مال هجرت نکرده بودن اونها گفتن که ما ممنونیم مهاجرین گفتن ولی انصار معنای رحما و بینهم را اینجوری از خودشون نشان دادن امروز سروران گرامی یکی از کلیدهای پیروزی برای امت اسلامی اینه که مسلمانان با هم دیگه مهربان باشن و یکی از راه های مهربانی اینه که اگر ما دیدیم در جامعه ما برادران دینی ما خواهران دینی ما همسایگان ما هم شهری های ما و هم کشوری های ما نسبت به دین خدا ضعیفن ما دستشون را بگیریم این رحمه چون اگر ما دستشون را نگیریم امر به معروف و نهی از منکر نشه اون را به نماز وادار نکنیم اون را به عبادت وادار نکنیم رابطه اون انسان را با خدا برقرار نکنیم نتیجه چی میشه این انسان فردا به جهنم میره کجا رحم مسلمان صفت دوم فرمود که او بینکن وصف سومی را که الله تبارک و تعالی اینجا نسبت به صحابه بیان میکنه و معیار مقبولیت انسان هست فرمود که تراهم رکعا سجدا یبتغون فضلا من الله اینها زندگیشون را با عبادت سفری میکنن در نماز در عبادت در رکوع در سجده و جنت را از خدا طلب میکنه فضل اینجا بعد از این عبادت اومده گرچه فضل عموما به معنای رزق در فرهنگ قرآن اما اینجا چون بعد از این عبادت ها اومدن معنایش اینه که اینها احسان خدا را انعام خدا را جنت پروردگار را نصرت الهی را طلب میکن یعنی چی چیزی باعث نصرت انسان ها باعث رستگاری انسان ها باعث سربلندی انسان ها باعث موفقیت انسان ها در دنیا و آخرت میشه اون بندگی پروردگاره و این بندگی خدا صحابه کرام را به اون مقام و به اون جایگاه رسید تراهم ان سجدا یبتغون فضلا من الله و اینها رضای پروردگار را طلب میکنند خوشنودی پروردگار را و رضامندی رب العالمین را طلب میکنند و این عبادت این اطاعت این بندگی که صحابه داشتند و برای ما به عنوان سمبل و الگو باز گذاشتند نتیجهش چیه نتیجهش اینه که الله تبارک و تعالی سیما هم فی وجوه من اثر السجود یکی از برداشت های ناسهی و آمیانه اینه که ها فکر میکنن که سیماهم فی وجوه من اثر السجود اینه که حتما باید پیشانیش خال داشته باشه بعضی ها رو میگن که سکه روی زیر پیشانی میگذارن میساین که اینجا علامتی بیفته فرهنگ قرآن اینه سیماهم فی وجود من اثر سجود معنایش اینه که این عبادت در وجود این انسان تواضع میاره در وجود این انسان خشوع و فروتنی میاره در وجود این انسان اخلاق میاره در وجود این انسان ایثار و گذشت میاره در وجود این انسان نور میاره حضرت حسن بصری رحمه الله در تفسیر این آیه میفرماید که سماهم في وجوه من اثر السجود معناش اینه که الله تبارک و تعالی نور خاصی به این انسان میبخشه هم در دنیا این عبادت باعث نورانیت چهره این انسان خواهد بود و هم در آخرت باعث نور برای این خواهد بود وقتی بخواد از پل سرات بگذرد این انسان با نور عبادت با نور ایمان با نور توحید با نور اتباع رسول اکرم صلی الله علیه و سلم از پل سرات میگذرد ولذا توی اون تمثیل بعدی جایگاه ویژه ای را الله تبارک و تعالی برای صحابه بیان میکنه ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطعه فآذره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزرع ليغيظ بهم الكفار این جایزه صحابه است که قرآن بهشون عنایت علاوه از پاداش اخروی که الله تبارک و تعالی برای اونها بهشت و رزوان و همنشینی و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در نظر گرفته پاداش دنیویشون اینه که الله تبارک و تعالی میگه من دینم را به وسیله اینها نصرت کردم دشمنان اسلام به وسیله قرآن عظیم الشان به وسیله نبی مکرم اسلام و به وسیله صحابه و اهل بیت دشمنان اسلام ضعیف و زبون و ذلیل و تحقیر شدن لیغیظ بهم الکفار مثال صحابه را قرآن اینجا مانند اون کشداری بیان میکنه که کشاورز دانه ای را در زمین می, می اندازد و این دانه بعد از مدتی تبدیل به جوانه میشه این جوانه بعد از مدتی تبدیل به ساقه میشه تبدیل به شاخ و برگ میشه و تبدیل به تنه میشه میفرماید که اینها کاشته های دست محمد رسول الله بودن حضرت ایمان را در دل اینها کاشت اسلام را در دل اینها کاشت اسلام در دل اینها جوانه زد و رشد کرد اینها تبدیل به درختان تنومندی شدن که با خون خودشون اسلام را یاری کردن با مالشون اسلام را یاری کردن با جانشون اسلام را یاری کردن لیغیز بهم الکفار و کفار زلیل و زبون شدن در مقابل صحابه رسول اکرم صلی الله علیه وسلم روزگاری بود که مشرکین مکه این رؤیاها را داشتند که محمد صلی الله علیه و سلم فرزند نداره فرزند پسر نداره یا به دست ما کشته میشه یا با عجل یک روزی از بین ما خواهد رفت و دیگه ابتر خواهد بود علی الله خاکم بردهان ولی قرآن عظیم الشأن گفت نه شما باید ذلیل بشید حقیر بشید سر تسلیم در مقابل حضرت رسول صلی الله علیه وسلم و دین او سر تسلیم فرود بیارید چون من به او یارانی با وفا و همراهانی صدیق عنایت کرده یقیزه بهم الكفار و بعد آخرین دو نکته که الله تبارک و تعالی می فرماید این هم حکمت الله هست خوب دقت کنید اول میگه محمد رسول الله والذین معه بعد آخرش میگه که وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن همونطوری که ما نام ای می نویسیم و نامه را پایان نامه امضا می کنیم مهرش میزنیم این مهری است که الله تبارک و تعالی بر ایمان صحابه میزنه وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة و اجر عظیما خدا میفرماید که خاتمه اینا با ایمانه و من در ازای این ایمان اونها در ازای این عمل صالح اونها به اتفاق مفسرین این منی که اینجا هست من بیانیه هست و الله تبارک و تعالی توضیح میده که در مقابل ایمان و عمل صالح اینها من به اینها مغفرت و اجر عظیم عنایت کرد الله تبارک و تعالی در جای دیگه در قرآن عظیم می میفرماید که لقد رضی الله عن المؤمنین از یبایعونک تحت الشجره من راضی شدم از اون مؤمنینی که در زیر درخت بیعت الرزوان در شجره رزوان با شما بیعت کردن الله در ادامه این آیه میفرماید من از دل اونها خبر داشتم میدانستم اینا روی چی بیعت میکنه اینا روی مرگ اینها بیعت کردن و جانشون را و ذاتشون را و سرشون را در طبق اخلاص گذاشتن برای یاری خدا و رسول و الله تبارک و تعالی اعلام کرد که من از اینها راضی شدم این نکته دیگری است تایید دیگری است بر ایمان صحابه صحابه مؤمن بودن ایمان آوردن و با ایمان از این دنیا رفتن و الا خدای تبارک و تعالی اعلام رضایت نمی ممکنه ما امروز از کسی راضی باشیم و فردا ناراض به دلیل اینکه ما علم غیب نداریم ما از آینده نمیدانیم که چه خواهد شد ولی خدا از آینده میدانست همینجا الله تبارک و تعالی در همین آیه فرمود که من میدانم در دل اینها چیز، من از دل اینها خبر دارم ولذا الله تبارک و تعالی اعلام رضایت کرده حالا ممکنه در ذهن عزیزی سؤالی بیاد که بالاخره بعد از وفاة حضرة رسول صلى الله عليه وسلم جريان مرتدين و این معروف مشهور بس این آیه معنیش چیه تفسیر این آیه جواب این سوال را مفسرین بر این دادن که هیچ یک از مؤمنین واقعی که به عنوان صحابه ما تعبیرشون میکنیم هیچ یک از دین برنگشتن العیاذ بالله مرتد نشدند بلکه اونها منافقانی بودند که از ترس مسلمانان اظهار ایمان کردند و بعد از وفات حضرت رسول صلی الله علیه وسلم به تصور اینکه حالا دیگه کسی نیست که دین را یاری بکند دوباره اظهار کفر کفرشون را ظاهر کرد قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا این معنای این آیه هست و اون جمله تاریخی حضرت ابوبکر صدیق جواب این ارتداد و جواب این نفاق نفاق پنهانی که بعدا ظاهر شد جوابش این بود که حضرت ابوبکر فرمود ایون قصد دین و انا حی امکان داره در دین محمد رسول الله در دین حق در دین الهی نقصی و کوتاهی بیاد و ابوبکر زنده باشد آخرین جمله من و من عرایزم را به اینجا به پایان میرسانم خدای تبارک و تعالی در سوره هشت مسلمانان را به سه دسته تقسیم میکنه این سه تا مسلمان چیزی دیگری در دایره اسلام داخل نیست یک اول ذکر مهاجرین را میکنه پایان ذکر مهاجرین خدای تبارک تعالی میفرماید که اولئک هم الصادقون اگر امروز در دنیا کسی را بخوان استخدام بکنن آ دو تا معرف میخواد بگم برو آقا دو تا معرف دو نفر شما را تایید بکنه و استخدامت میکنیم اما مهاجرین را خدا داره تایید میکنه اولئک هم الصادقون اینا راست میگوین در دل اینها ایمان در دل اینها رفته و اینها در اتباع از محمد رسول الله صادقان. بعد انصار را ذکر میکنه گروه دوم از مؤمنین گروه انصاره پایان اوصاف انصار را الله تبارک تعالی با این جمله اختتام میده اولئک هم المفلحون اینا رستگارن اینا پیروزن اینا مورد رضای پروردگارن اینها مستحق رضوان و فضل و جنت پروردگارن اولئک هم المفلحون و بعد الله تبارک و تعالی در ادامه گروه سوم مسلمانان را بیان میکنه و میفرمه والذین جاءوا من بعدهم من بعد یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا این گروه سوم خوب باید به این آیه های قرآن دقت بفرمایید که گروه سوم اونهایی هستند که بعد از دوران صحابه آمدند تابعین تبع تابعین و بره تا آخر امت را شامل میشه اونهایی که ایمان و عمل صالح انجام بدن و نسبت به گذشتگان چه موضعی دارن نسبت به صحابه چه موضعی دارن نسبت به اهل بیت رسول الله چه موضعی دارن نسبت به اسلاف و گذشتگان چه موضعی دارن این معیار ایمان مسلمان است بعد از اونها میفرمایند که ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان پروردگارا ما را هم مورد عفو و بخشش و بخفرت قرار بده و اون برادران پیشین ما را که با ایمان از این دنیا رفتن این تأیید دیگری است که قرآن عظیم الشان بر ایمان صحابه میکنه والله العظیم خدا قسم اگر مسلمان ها به قرآن رو بیارند امروز هم میگن هر کاش صحابه رسول الله و اهل بیت پیغمبر می بودن که ما خاک پای اونها را سرمه چشممون میکردیم کسی که قرآن میگه ولد یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان سبقونا بالایمان یعنی با ایمان فوت کردن با ایمان به ملاقات خدا رفتن الله تبارک تعالی گواهی ایمان اونها رو میده ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا پروردگار در دل ما حقد و کینه و بغض و عداوت اونها را پیدا نگرده من پایان جمله هم اینه پایان عرضم اینه که پروردگارا ما را با اون ایمانی که صحابه و اهل بیت رسول الله داشتند با اون اعمالی که اونها داشتند ما را پروردگار زنده نگه دار با محبت صحابه و اهل بیت ما را زنده نگه دار و با ایمان و عمل صالح و با محبت اونها ما را از این دنیا خدای به ملاقات خودت بخوان و آخر الدعوانا ان الحمد لله رب العالمين